križarske ili kršćanske ratove ili pohode. Do sad smo obradili dva križarska rata. E, spomenuli smo prvi koji i sam početak njegov i obradili u detalje od 1096. kada je pokrenut pod blagoslovom pape, gdje je glavni cilj bio da se zauzme kuc i da se oslobodi grob Isa a.s. da se omogući onima koji idu na hodočašće svetih mjesta kršćanskih da mogu ići nesmetano Uglavnom, glavni osnovni cilj koji je bio vjerske prirode, nakon što je zauzet kust 1099. Eh, godine, znači nakon tri godine, i ujedno formirane četiri državice ili države ili kraljevine u muslimanskom svijetu, a to je kraljevina oko Kuca, Jerusalema, kako se ga oni zvali, E, država koja je formirana oko grada Tarabulosa, odnosno Tripolija, treća oko e, grada Entapije, odnosno Antiohije i četvrta grada Ruha, odnosno Edesa. To imamo sve ovdje na karti, znači četiri e, imali su, kršćani su imali tada, nakon prvog križarskog pohoda, četiri svoje države koje su poslije povezali povezali su teritoriju, uzeli manje, manje gradove oko njih i gdje su bili uglavnom koncentraciju e, i prima davali da bude njihova obala u Šamu, današnjoj Palestini, da bude njihova obala, odakle se dolazi sa mora pomoć i snage, odnosno odakle su jel, crpili e, bogatstva sa istoka i vozili u Europu. <clears throat> znači, taj prvi križarski kršćanski pohod se e, može tretirati kao uspješnim, s njihove strane i urodio je plodom, da bi nakon toga, nakon što je pokrenuta e, pokrenut džihad kod muslimana, pokrenuta borba, otpor, pokret otpora, nakon što se nakon e, prvog šoka koji su doživjeli muslimani, uspjeli organizovati i pokrenuti borbu. E, tu čast je imao poznati velikan muđahid emir, namjesnik, vojskovođa, Mevdud, namjesnik Mosula, e, u sklopu naravno Selđuške države. On je prvi pokrenuo, borbu e, protiv, križara i prvi je imao uspjeha, nekoliko bitaka je dobio i zaista on zaslužuje, da nosi taj oreol čovjeka prvog koji je pokrenuo borbu E, koji je organizovao muslimane, koji je pokazao da muslimani mogu pobijediti križarsku vojsku. <clears throat> O svemu ovo smo govorili detalje, ovo samo jel, uvodi nas u temu. Nakon toga dolazi jel, e, Imadu Din Zenki, koji je bio u vojsi, bio je komandir uh, unutar vojske uh, Mevduda, pa nakon 20 godina kada je on postao, kada je postao gradonačelnik odnosno emir Mosula, on pokreće borbu, pokreće džihad i tako e, muslimani uzimaju uzimaju pod, pod zapovjedništvom e, Imadu Dina Zenkija, uzimaju, vraćaju prvu, e, odnosno obaraju, ukidaju prvu kraljevinu križarsku, kršćansku, a to je Edesa, grada Roha na arapskom. Kada je vraćen taj grad, nakon toga pokreću kršćani drugu, drugi križarski ili kršćanski pohod, gdje su, kojeg su predvodila dva evropska kralja, francuski i njemački, s tim da je taj njihov e, drugi e, križarski pohod urodio, odnosno nije urodio plodom, e, umjesto da, nastoji da vrati grad Edesu, oni su se, oni su htjeli da zauzmu grad Damask, Dimešk, Eh, htjeli su njega da zauzmu, nisu uspjeli zauzima njega, posvađali se vojske, međusobno, ove koje su došle iz Europe i ovi koji su bili u postojećim državama križarskim, kršćanskim, zauzetim i eh, u znači nije prošlo godinu dana, dvije, taj drugi eh, križarski pohod je, je bio pao u vodu, odnosno nije urodio plodom. Nakon toga dolazi, nakon Imadu Dina Zenkija, dolazi njegov sin Rudin Zenki, koji je e, još bolje organizovao muslimanski otpor i čija je cilj, e, čiji je cilj namjera bila da, e, da idu do toga da vrate kuc i radio na tom, na tom polju, s tim da je bio svjestan toga da mora raditi na podizanju organizovanosti, odnosno administrativnog jedinstva muslimanskih država u, u, u to vrijeme, u to doba jer su muslimani, kao što je bilo poznato, skoro svaki grad je imao svoju, svaki grad je bio za sebe država, svaki grad je imao svoga namjesnika i svaki grad je vodio svoju politiku, s vremena na vrijeme surađujući, sklapajući dogovore sa križarskim državama na, na uštrb islama i muslimana. Tako da je e, Norudin odradio, pripremio posao koji je poslije došao jel, kao serviran gotov Salahudinu Ljubiju. a to je Eh, da je Nurudin Zinki, da je on znači, objedinio tada Mosul, uzeo, stavio po svoju kontrolu eh, Haleb, poslije toga je uzet i Damask, tako da je najbitniji gradovi koji su graničili sa križarskim kršćanskim zemljama, da su već tada, bili spremni, da su bili objedinjeni pod jednom, pod jednom komandom, pod jednom, eh, pod jednom, u jednoj zajedničkoj vojsi i onda je došlo do toga da su se natjecali E, natjecali su se križari sa e, Nurudin Zenkim, ko će prije da zauzme Egipat, jer je Egipat bio ključna stvar, ko zauzme Egipat ima prevlast nad ostalim tokovima događaja rata i tako dalje. U, u tom svemu događanju e, dolazi do izražaja Salahudina Jubi koji je sa svojim, sa svojim Dajđom otišao Amidžom, pardon, otišao je u Egipat, pa je preuzeo, nakon njega preuzeo vlast, ukinuta tad Fatimijski helafe, Fatimijska država i objedinjen je Egipat sa, sa Sredničkom državom u Šamu e, pod jednu komandu i time je već pripremljen bio teren za, za konačne borbe koje će se desiti e, u borbi protiv križara, odnosno vraćanja e, kuca i ostalo što predstoji. E, da bi se desilo nakon, nakon što je uzet Egipat stavljen pod kontrolu, e, pod kontrolu e, Selđuka, gdje je bio, gdje bio emir, namjesnik u, Egiptu, bio Salaudin Jubi, dolazi do smrti, Allah Žešan uzma dušu Nurudina Zenkija, koji je znači, dotad pripremio do, teren. Jubi poslije toga trebalo mu je dugo vremena dugo vremena trebalo da ponovo radi pod kontrolu, pod svoju kontrolu, jer onda je bilo podijeljeno nakon smrti Nurudina Zenkija njegove, njegova, njegova braća i njegova, njegovo dijete se različno kod toga ko će, biti, eh, ko će biti pravni nasljednik i uzeti i imali su namre da podijeli državu međusobno, da podijeli eh, znači, gradove i mjesta eh, shodno jel kome šta dopadne. U svemu tome je odigrao znači, ulogu Salahudina Jubi uz određene optužbe koje mu koji glavno dolazi sa kršćanske strane, iz njihovih izvora. E, uglavnom, na, prošlo je znači, neki 20, 20 godina, pa je Salahudin Ejubija e, stavio pod kontroli čitavu bivšu državu koja je bila podlašena, rodina Zenkija. Da bi se onda desilo ono što se desilo, a to je, a to je da bi se omogućilo da, da se desi, a to što prošli put pričali, da se desi e, e, bitka jako bitna bitka koja je presudna bitka za vraćanje kuca, a to je bitka na Hitinu. To je jedna od bitaka eh, jako bitnih, jako poznatih u islamu. Znači kada muslimani spominju neke, neke vrijedne događaje svoje historije, spominju Bedr, eh, spominju ovaj, eh, Kadisiju, bitka na Kadisiji, na Jermuku, u to ulazi i Hitin u to ulazi i Hittin, jer je bila od bitnih bitaka vezani za, za, za događaje, za historiju muslimana, ono, ono, što će se nakon toga desiti. Odnosno, e, prošli put smo govorili tako da je bitka na Hitinu se desila 1187. godine, gdje je Salahudin Ejubi E, naravno, ovdje, znači nisam spominjao, a to smo prošli put govorili, da je, da nije, mi ovdje govorimo čisto historijski, nakon događaja je skraćeno, bitna je, bitna je stvar koju su odradili i Nurudin Zenki i Salahudin Jubi, a to je da su kod muslimana e, pokrenuli jedan vid preporoda. Preporoda u, u, u, u naučnom, odnosno obrazovnom smislu, da, je tada pokrenuto, da su organizovane, napravljene škole, da su muslimani, uh, uh, znači jedan vid sahve je bio uh, oživljavanja vjeri kod muslimana, vraćanja vjeri, osvještavanja muslimana, učenja vjeri, uz naravno ono posticanje na džihad i na, zajednički rad na jedinstvu, u borbi protiv, protiv te pošasti tih zločinaca, varvara koji su došli u arapski svijet, u muslimanski svijet, a to su bili križari. I e, tako je bilo znači da je taj plod, e, e, odnosno trud, trud koji je uložen, urodio je plodom u prvenstveno bici na Hitinu. prošli put smo objasnili detalje te bitke, kako se je desilo, na koji način, kako je uspio Salahudina Jubi na, da nadmudri, da nadbudi plemiće križarski, kršćanski i, i da je dobio tu bitku i da je, da je rezultat bitke bio da je čak zarobio njihove, njihove glavne plemiće e, i cara, od, od, odnosno kralja koji je bio kralj u, u, Kucu i, e, i ono vojskovođu njihovog glavnog koji je napravio na sakr na muslimanima hađijama Reinalda i da ga lično e, ubio ludne ljubije, se zato zakleo, na to se zakleo i tako dalje. E, znači, bitka koja je bila, znači, e, koja, ta bitka na Hitinu, koja znači, omogućila je velika pobjeda muslimana nad, nad kršćanima nad križarima, ona je omogućila ovi predstojeći događaj koje namjer da večeras govorimo, a to je što smo baš naslovili sa vraćanje kuca, fethul kuc, odnosno oslobođenje kuca. Iste godine, znači, iste godine kada je se desila bitka na Bihitinu, uh, u kojoj je Salahudin Ejubi razbio franačku, kako su i muslimani u Ismancu, prije to smo već govorili, zvali uh, križarsku vojsku, kršćansku vojsku, njihove pohode zvali su uh, Farenč ili Franci, franačku vojsku. franačku vojsku, to da, i dan danas se znači, muslimanskim knjigama tako nazivaju. Uh, nakon znači, što je Salahudin Jubi, u bici na Hitinu uh, uh, zarobio njihove glavni plemiće i kralja uh, i razbio njihovu vojsku, to je bila jedna ogromna pobjeda, ogromna sa važnosti događa koji će doći poslije toga. Otvorena su bila vrata za uzimanju, odnosno vraćanju kuca. I naravno, e, bilo je riječ o tome da se trebalo što prije pokrenuti nakon te bitke na Hitinu, koja, je, e, mjesto Hitina je u Šamu, blizu Kuca. <clears throat> Bilo je bitno da se, da se na vrijeme i efikasno djeluje i reaguje, da se iskoristi ta situacija poraza na kršatskoj strani. <clears throat> I e, mišljenje stav Salahudna jubije je bio da treba prije nego što krenu u opsadu Kuca, Jerusalema, da prvo uzmu ove manje priobalne gradove i kako bi u stvari odsjekli e, kako bi osjekli Jerusalemsku kraljesu, kako su ga oni zvali, kršćansko jerusalemsko kraljestvo, kako bi ga osjekli od ostalih dijelova, od e, e, Tripolija i od Antiohije, kako bi znači, odsjekli i ne bi imali ostupnicu. I tako je radio. poslao je Salahudin Jubi nekoliko grupa vojnih, saraja, gdje nije bilo trebalo puno vojske, pa su redom zauzali priobalne gradove. Od Beiruta, od Sidona, od e, Ake ili Akre, od e, Džafe, od Askelana i Gaze. Pa su sve te primorske gradove uzeli, koji su inače bili pod kontrolom kršćana, križara, i e, onda, je znači naredio da se izvrši opsada 20. septembra 1187. godine. Da se izvrši opsada Kuca. <clears throat> Zapovjednik tada na Kucom je bio plemić Balian, takozvani, od Ibelina. E, I oni su bili svjesni e, situacije u kojoj se nalazi, pa su, e, pa su imali jedan, jedan jako neobičan običaj i praksu, a to je da su ovaj, naredili plemić, isključivo u kucu, križarski plemić, naredili su svojim ženama, čerkama, da se ošišaju načelava i da, da dove ili upućuje molitvu Bogu, da čini što više ibadeta kako bi se čuvali od zla Salahudina ili Saladina, kako su ga oni zvali. Salahudina je ubija. I tako su radili znači, cijelo vrijeme dok je trebala ta bitka i prije početka bitke. E, nadajući se narodno da će im, da će im Bog pomoći a naravno, sa druge strane, odlučnost Salahudina Jubija da zauzme da vrati kuc oko, oko te odlučnosti i željezne volje na tom putu nije bilo dileme nikakve. I to se desilo, znači, nakon 88 godina, nakon što je pao kuc u ruke križara, nakon 88 godina, vraća se, stvara se nova prilika muslimanima, i to prošlo, znači veliki to period, da vrati kuc u svoje ruke. <clears throat> Kada je počela opsada, nije prošlo ni deset dana, uh, e, ljudima Jubi naredio da, se, da, ih gađaju sa takozvanim menđanikima, odnosno onim, onim bacačima vatre, katapultima, pa su ih gađali, znači, onaj, užareni, ili užarenu vatru bacali, ili kamenje, gdje su, znači, razbili grad, i unutar grada i van grada, zidine i tako dalje. Uglavnom, Eh, njihov eh, namjesnik, zapovjednik u kucu, Balijan, je zatražio nakon deset dana da izađe, da razgovara, odnosno predložio je da se predaju. Bez nekih jačih, većih borba. Bilo na nekim mjestima da su, da su muslimani probili zid, međutim nisu uspjeli zato što bi uzak prolaz, nisu uspjeli da, da uđu na, e, sa vojskom u nekoliko navrata pokušaja, nisu uspjeli da uđu sa vojskom unutra. Međutim, preduhitrio je potez zapovjednika Kuca, Balijana, koji je izašao i, i e, ponudio bezuvjetnu predaju. Bez ikakvih šartova, bez ikakvih uslova. I naravno, pri čemu je tražio sigurnost. Sigurnost za, za one koji su bili unutra, stanovnike. I e, dogovorio je dogovorio da izvrši otkup. Da se svako otkupi i da napusti kuc, ko želi da napusti. I to se desilo, znači, 2. oktobra, znači prošlo je 12. dan od početka borbi, 2. oktobra 1187. godine e, imamo nevjerovatno različit prizor od onog koji je bio 1099. godine kada su došli križari osvajali kuc vi sjećate toga, opisivali smo to kako su oni se obhodili prema stanovnicima, žiteljima Kuca kada su, e, kada su ušli u grad. Ne samo da su pobili sve muslimane, vrlo malo su uspjeli sačuvati da pobjegnu gdje se spominje ona cifra da koliko je poginulo, e, u jednom predajima u historijskim knjigama spominje 70.000 su ubili, skoro sve stanovnike znači pobili, u drugim stotinu hiljada. Ali opis toga kako su ih ubijali, na koji način, koliko je krvi bilo, kako je to izgledalo krvoločno i kako je to sve, još, što je još zanimljivije, znači sve je to rađeno u ime Boga, u ime Isusa ili Isi, e, da se pomogne vjera protiv, protiv e, kufra, odnosno protiv nemuslimana. I da, je, e, I da je opisan taj način ubijanja, znači kako su uživali, koliko su se posvijetili tom ubijanju, načinu, stilu ubijanja, to je nevjerojatna stvar. I to su zabilježili čak i njihovi e, i njihovi hroničari, pisci koji su opisivali te događaje. Ja sam vam već jednom pročitao, znači zamislite ovaj prizor gdje kaže, kaže bilo je prekrasno gledati, znači govorimo o, onom slučaju kad su oni zauzeli kuc <clears throat> kada opisuje njihov Raimond, njihov kroničar, pa kaže, bilo je prekrasno gledati Kaže, neki od naših ljudi rezali su glave našim neprijateljima, drugi su ih gađali e, strelicama kako bi pali stornjeva. E, ostali su ih e, duže mučili tako da bi ih bacili u vatru. Gomile glava, ruku, stopala su se mogle vidjeti na ulicama grada. Trebalo se probijati kroz tijela ljudi i konja, ali to nije bilo ništa u usporedi sa onime što se dogodilo E, sa e, Salomonovim hramom, u Salomonovom hramu, ljudi su hodali u krvi koja im je bila do koljena. Zaista to je bio pravedan i graciozan prikaz pravde Božije. Jer ovo mjesto treba biti napunjeno krlju nevjernika, predugo je trpilo njihovo bogohuljenje. Grad je bio pun leševa i krvi. A onda nakon 88 godina imamo prizor toga da da su oni e, da je nakon što, su, što, je sklopen dogovor, odnosno predaja bezuvjetna, e, bilo je dozvoljeno i tako su izlazili. Znači, svi stanovnici, kogod je htio da izađe iz kuca. Znači, izlazili su iz grada, nosili su šta su htjeli i mogli ponijeti sa sobom, osim što se morali otkupiti i bilo je, e, bilo je dogovoreno koliko je vrijednost otkupa svakog od njih, bez razlike između plemića i običnih ljudi. Plemičke porodce, znači i obični ljudi, plemičke porodice, znači u mirnoj koloni, da ih niko nije smio pipnuti. Su izlazili iz grada, i napuštali, znači jedna duga kolona, ogromna kolona, napuštala i napustili su kuci i otišli dalje. Otišli dalje prema, prema sjeveru, prema Antiohiji ili prema Tripoli prije toga. Bogati plemići, ovo je zanimljiva stvar, bogati plemići, uh, vitezovi, su odbili da plate i da pomognu da plate otu siromašnih ljudi, njihovih ljudi. I čak se navodi prizor, znači ovo navodi u njihovim, njihovim izvorima, da njihov partijar, e, glavni sveštenik iz Kuca, je na nekoliko mazga natovario tovare, tovare od, od znači, e, što zlata, što srebra, što vrijednog, e, vrijednog materijalnih sredstava, da ponese sad svoj imetak nije dao ništa od toga za siromašne, za siromašne ljude koji su bili, koji nisu imali čega da se otkupi. E, Salahudin je ubi naredio da ih niko ne smije dirati, da je ne, niko ne smije ništa uraditi, jer je dogovorno sklopljen. Tako je bilo. Znači nije poznato da je bilo ekscesa, osim neki, od tog su već stvoreno priče. I kako ih opet Salahudin ubi riješio na, na, na, jako civilizovan i e, na, na, na jako plemenit način. I e, još što je zanimljivija stvar, i, i naravno odatle dolazi veliko divljenje sa zapada prema Salahudine Jubi ili Saladinu kako ga zovu. On je jedna velika strašna ličnost za njih, strašna u pozitivnom smislu, da može čovjek biti tako velikog srca. E, kada, kada se okupila ogromna skupina ljudi siromašnih, e, kršćana koji nisu mogli napisati, nisu imali čega da, da, da, izvrši, da plati otkup, dogovoreni, onda je Salahudine Jubi od svog vlastitog imetka, ne iz Bejtul Mala, platio siromašnim kršćanima da mogu da plate fidiju kako bi napustili grad. Ovo je nervatna stvar. Znači, njihovi nisu htjeli da plate, a on im je platio. Znači, ovdje vidimo, izašli su, nije, se, niko ni na kim svetio, niti je ubijao. E, koja je razlika između e, ove dvije vrste pobjednika, osvajatelja, osvajača? ovi kada su uzima, uzlazi u kuc, između ovih koji su e, muslimana kad su vratili kuc. Znači, e, križari 1999. E, godine, znači, ono varvarsko krvoproliče i ubijanja svega što je moglo da gmiže i da diše. Još se hvali s time, još kad su, kad su završili to ubijanje, otišli su pred oltar i pomolili se Bog, zahvalili se Bogu što je omogućio tu stvar da uradi. Nevjerojatna stvar. A onda, s druge, sa, onda drugi prizor nakon 88 godina, jedan tako velikodušan, pravedan način ophođenja prema, prema poraženima. Uh, gdje e, sa ovim je Salahudin Ejubi e, postao znači, legenda, junak, koji dan danas se priča o njemu i na zapadu i na istoku, i kod muslimana i kod nemuslimana. Toliko je izazvao poštovanje, E, izazvao svojim ponašanjem i inspiracija je, i ostaće inspiracija e, do sudnjih dana ljudima kao vid jednog pravednog namjesnika vladara koji se može izignuti e, na takvo mjesto da se tako, da se tako lijepo ophodi prema svom neprijatelju. To je nevratna stvar. Da imamo nekoliko priča e, zabilježeni vezani za, za njegovo ponašanje u tom periodu. O zanimljivih priča koje, koje često spominju ovaj, na zapadu, a to je da je da se tada desilo da jedna, a to su ovi izuzeci od opođenja prema njima, da jedna kršćanska žena, franačka žena, kako se zvali muslimani, Farenđ, da joj je dijete bilo oteto. Neko je iskoristio uh, ulazak u grad i da je uzeo dijete. I dijete je njeno odvedeno na tržnicu, na pijacu i prodata kao rob. I naravno žena je bila prestravljena, bilo je teško, nije znala šta da radi sa sebe. A onda je neko po savjetu, idi potuži se, traži pomoć od Salahudina i ubije. I ona je naravno došla kod njega, mogla da dođe do njega, došla je kod njega, ispričala svoju priču i onda on lično, sa njom naravno i sa vojskom, sa pratnjom, otišao i tražio po čitavom gradu, po čitavom gradu je tražio da ona prepozna i da nađe, da utvrdi koje je njeno dijete. I na kraju su i našli. Znači, e, tražili su vodac dok nije našla svoje dijete. Kad je ona našla svoje dijete, nije, nije mogla da vjeruje od svega toga što se desilo, onda je došla klekno na koljena pred Salahudna i ubiju i rekla mu ove riječi koje spominju dan danas na zapad, o sultane, ti veliki čovječe, kada bi, kaže, naši kraljevi na zapadu bili tako plemeniti poput tebe. I naravno zaplakalo bilo težak trenutak i tako dalje. Nema sumnje da ovo govori o veličini ovog muslimanskog namjesnika Saludna Jubiju koji je bio kurdskog porijekla, jednog od najvećih e, vladara, sultana e, u muslimanskom svijetu koji je e, oslobodio, vratio kuc nakon 88 godina. Ostvario je san, ostvario san onih prije njega, koji su mu omogućili i, znači, omogućili i ostvarili i okolnosti i situaciju i kod ljudi i na terenu da se ovo desi, a to je počeo od Mevduda, e, i Madudina Zenkija i Nurudin Zenkija koji su znači, pripremili teren prije njega duže godina za ovo što je on dovršio. E, poslije ovog događaja Salahudine Jubi naredio da se, da se u kucu uh, pokuša vrat stanje onako kako je bilo, da se ponovo izgrade i mešćidi da se izrade određeni objekti e, bitni i sa vjerske strane i sa civilne strane. E, čak je na prije, na e, deset godina prije nego što su vratili kuc, bio pokrenuta, bio projekat pokrenuto je pravljenje mindera u Mešidul Aksa, jer su uništili ga, krč križarka su došli, uništili su Mimber, uzeli, svako od njih što je uspio da uzme neki dio Mimbera da ga, da ga pocijepe, nosio sa sobom na zapad. Pa je napravljen novi mimber i tada kada je vraćen kuc, ponovo je vraćen taj, e, taj napravljen mimber je donesen nakon, znači, deset godina donesen je u, u kuc <clears throat> e, u Mešću de laksa, postavljen je i održana je prva hudba, održao je e, šejh Muhyiddin ibn Zaki Dimeški, održao je prvu hudbu u kucu nakon 88 godina. <clears throat> znači, Salahudin Jubi je E, osoba koja je, koja je pokupila slavu zasluženo, slavu e, vraćanja kuca nakon e, onog šoka, nakon poniženja, nakon divljanja, haranja križara u muslimanskom svijetu. Sa druge strane, naravno, pad kuca je u Europi izazvao veliki šok. Ili blago reći šok Znači, e, čak spominje u nekim njihovim izvorak da je, on ga opisao, kaže, tu je bio e, jedan kolektivni nervni slom. Znači, nije mogu da vjeruju. Kako nismo mogli da vjeruju? Pitali se, znači, baš bukvalno ovako ga pitao se, jel je li moguće da njima Bog ovo radi? Zašto? Zato što su oni smatrali da su križarski, kršćanski rate u stvari Božija odredba, Božija naredba i Božija pomoć njima da vrati e, da vrate sva sveta mjesta u svoje ruke. A, da Bog im naredio, Boži je to plan bio preko naravno pape jednog i drugog Urbana i prije njega onog. E, I sad se dešava ovo. Dešava se da gubi kuc. Zar je moguće da je, da je to Bog dozvolio? Onda normalno dolazi ona, ono preispitivanje, pa i nije dozvoljeno, osim da je nek, nešto kod njih ima, neka greška, neki, neki problem ima. Gdje su pogriješili? Šta su skrivili i tako dalje, ili kako se, ovaj, da su i, kako kažu njihovi, njihovi stočari i, i mm. analitičari kažu, jel, nebesa su im okrenula leđa, Bog im, okrenuo leđa iz razloga da je više ne pomaže. <clears throat> Naravno, ovaj, ovdje dolazi, e, vi znate dobro, mi smo govorili da imaju oni viteški redovi, templari, hospitalci i oni treći manji poznati e, i njihova uloga i e, njihovo preustrojavanje E, tema Templara, ona zaslužuje se posebno predavanje održi o njima, je iz razloga zbog značaja kojeg dan danas oni su e, prijednic e, inspiracije, crpljenja raznoraznih priča koje dan danas dešavaju, a vraćaju na Templare. Od masona, od bogatstva, od toga tajna neka društva koje se kriju iza toga. Šta su Templari našli? Šta je bilo u njihovoj vlasti? Šta su oni našli što je tajna što se dan danas ne zna i nagađa se da su našli i tako dalje. Znači sve to obavijeno nekakvim, nekakvom ovaj, maglom e, ispod koje e, ili iz koje izvlači kako kome e, šta zatreba u stvarnosti dan danas. A sve se vraća na ovi ratovi, na ovaj period, ovi dvije stotine godina ratovanja križara protiv muslimana u muslimanskom svijetu, ti križarski ratovi, za koje smo rekli nisu bili nazvani križarskim sve do 19. stoljeća. Prije su zvati uglavnom svijeti ratovi vjerski ratove. Ratovi e, križara protiv muslimana, ali nisu, e, znači, e, ovo što je danas poznato, kršćanski ili križanski ratovi, znači to nije bilo poznato, osim taj termin se koristi tek u 19. stoljeću. A ima i to, svoje, i, i to ima svoje razloge. 1187. kada je pao kuc, nakon toga u novembru Salahudina Jubi eh, po nekim odličama pravi jednu grešku. Šta je uradio? Poslao je vojsku da zauzmu grad Sur ili dana kako ga zovu, ili kršćani kako se zove Tir, grad Tir. I eh, učinjena je opsada tog grada, eh, vršili su dva mjeseca opsada tog grada, a problem bio tu, koji prirode bio što su uglavnom svi oni koji su pobjegli iz kuca, iz drugih mjesta se povlačili, e, križarski vitezovi, ljudi koji su bili sposobni za borbu, uglavnom su se skrasili u tom gradu. Znači, ostaci križara njihove vojske se stacioniralo u tom gradu. I analiza, mnogi, e, mnogi koji su govorili o, tome šta se desilo poslije vraćanja kuca, je to da je tu Salahudin Ljubi napravio taktičku grešku E, zašto iz kog razloga? jer je e, udario na, na, na, na, tačku, prvo ljudi više nisu imali izbora, znači borili su na život i na smrt, križari u tom gradu. Sakupljena, znači ostatak ono, ono što je vrijedlo od njih. I onda se dešava znači, da je ta opsada trajala dva mjeseca i ne samo to, nego ta opsada je uzrokovala da su onda križari iskoristili tu priliku, pa su onda za uzvrat napali na grad koji su muslimani vratili, a to je Akka ili Akra kako je zovu. Napali su e, križari, kršani, u takvom stanju napali su e, najbliži grad tu e, Aku i, i onda je zanimljivo da je, da je opsada tu grada trajala dvije godine. Od strani križara. Da se postoji sad ljubi, njegova vojska. Križar iskoristi tu priliku, taj napad, kao vid oduška za, za njihove probleme, napadnu ovaj grad i drže ga opsadi, muslimanski grad, drže ga u opsadi dvije godine. I sve to traje dok, dok istovremeno se na zapadu pokrenu novi, a to je treći križarski pohod. <clears throat> treći križarski pohod koji su pokrenuli, eh, on ima naravno imao svoju, on je trajao, četiri godine su pripreme trajale za njeg, znači 1191 kada, kada, kada su došli kada, sa vojskom. Znači četiri godine je trajalo da se oni pripremaju za to. Znači, e, čim je pao kuc, e, misionari papini e, su se organizovali šta da uradi, nakon šoka naravno koji su živjeli, pa su zanimljivu stvar uradili i složili se oko toga, napravili su nekakav plan, hodali su po čitavoj Europi, i posjecali ljude na e, ponovno pokretanje novog križarskog rata. I to na zanimljiv način. Nosili su sa sobom sliku jednu, naslikanu. Na tu slici je bila naslikana e, naslikana crkva, njihova najbitnija crkva u, Jerusalimu, u Kucu. I iznad te crkve je nacrtan lik e, muslimanskog borca na konju, konjanika, koji je bio personifikacija Saludna Jubi ili nekog muslimanskog ratnika i nacrtana je slika kako taj muslimanski eh, konjanik mokri na njihovu crkvu. I oni su sa, to, sa tim, napravili su više tih slika, hodali su po, Evropu, eh, po Evropi i gdje god nađu priliku na mjestima gdje se ljudi okupljaju, eh, misionari od crkve su govorili ljudima evo šta se desilo na istoku, evo šta su nam uradili nevjernici muslimani, šta su nam uradili, i posticali ljude, naravno pričali priču o tome uh, kakav se pokolj tamo desio i kako to oskrvljavanje na eh, sveta mjesta, kako je zauzet križ, jer uzet je križ, jer Saudan ljubi kada je pobjedno Bicen Hitin osvojio i križ koji su oni nosili sa sobom kao znak, simbol njihove, eh, njihove križarske države i njihove pobjede na muslimanima. Uglavnom, na takav način posticali, pokrenili veliku kampanju propagandu ili e, mobilizaciju za novi križarski rat. I ne samo to, nego zanimljivo ovaj, i, e, malo na šaljiv način, ali ozbiljno govori na, na zapadu da je u stvari Salahudin Ejubi, jer on, on je njima strašan problem napravio sa ovim što radio. Kaže, on je njima poboljšao e, fiskalni sistem Uh, tada, u to doba kako je unaprijeđen fiskalni sistem, dugo je vijekovima je trajao taj, taj sistem koji su oni uspjeli da uspostavili. O čemu se radi? Odnosno o, ovaj, o porezu, globi koji su morali uvesti nad evropljanima. Porez, znači, uh, on ih je natjerao da naprave jedan dobar porezni sistem kako da od, ljudi uzimaju, da globe ljudi uzimaju porez od ljudi. Tu desetinu koju su uzimali u metku. Kaže, I on to kao s pravom kaže, ovaj, s pravom kaže jel, zaslužnu stvar je odigrao sa slobodni ljubi, jer, smo, jer ste kad, tad je, kaže, fiskalni sistem, odnosno uzmanje poreza, do te mjeri da poslije jedno stoljećima nije trebalo da ga se mijenja. E, da bi sakupili e, ogromno materijalna sredstva, organizovali, e, organizovali vojsku i onda se dešava ono što, e, što spravo nazivaju oni, dešava se treći križarski rat koji ili pohod koji je u stvari bio najveći od svih ratova. Nije bilo većeg, organizovanijeg, bogatijeg, jačijeg i spremnijeg pohoda od ovog trećeg, nakon pada kuca. <clears throat> Znači, naj, najveći, najjači e, od svih ovih pohoda o kojima ja govorim, e, neki kažu ima i šest, neki sedam, neki osam, najjači je bio, najveći je bio ovaj treći. Napravljena znači velika mobilizacija, i e, o, njegovoj veličini govori e, ta stvar e, da je u tom pohodu najviše kraljeva učestvovalo od strane zapada Europe koji su učestvovali u, u, tom križarskom pohodu, treći. Prvi je bio Frederik I, njemački kralj Barbarosa, i on je krenuo iz, sa svojom vojskom, krenuo je znači, iz Njemačke direktno preko kopnom, išao je do, do Male Azije, Drugi je bio Filip I, ili kako ga zovu August, iz Francuske, znači francuski kralj, ili car, neki kažu car, neki kralj. Treći je bio Richard Lavljeg srca, kralj Engleske. Znači, pasti iz tri najjače evropske države. Richard kralj Engleske, Filip eh, I kralj, August, August kralj Francuske i eh, eh, Frederik I Barbarossa, njemački kralj. Znači, tri najjače države iz Europe i njihove, pazite ovdje, da su poslali vojsku iz tri ove države, bilo bi dosta. Ali tri kralja da krenu u pohod i da predvode taj pohod, to nije mala stvar kad se gleda e, iz analize današnjih ratova. Gdje ti danas ide kralj u, vojsku i predsjednik u borbu i rat? To je nezapamćeno. Ovo govori znači o ozbiljnosti ovog pohoda i ozbiljnim namjerama oni koji su krenuli. <clears throat> I šta se dešava? na kraju ispalo ovaj treći koji je bio naj, naj nekako, treći kraj koji je bio ovaj, najnezapaženiji u, u ovoj svoj eh, ovaj, mobilizaciji Richard Radijeg srca, da je on kraju isplivao i ovaj, iskoristio iskoristio i postao najznačajniji eh, vođa u ovom trećem križarskom pohodu. Zašto? Jer se dešava da je eh, Frederik I. Barbarosa, kada su eh, kopnom išli i došli, ušli u Malu Aziju, da je umro u putu u Malu Aziji. Tako da se onda jel, njegova vojska razbila, izgubila trag, izgubila značaj. Tako da ta mm. njegova vojska je već, znači nije stigla do cilja, već je bilo, e, već je e, izgubila na značaju i doživjela poraz. Zbog toga, znači, e, sam njihov vođa je umro u putu i time je već, već su, jel, već su doživjeli krah u samom početku. A onda, s druge strane, oni koji su išli more, a to je Richard Lavijek Srca, koji je išao sredozemnim morem, a i Filip I, francuski, išli su morem, došli su do more i došli su ravno, znači morem sa brodovima, prema gradu Ake. Jer su imali informacije, znali su šta se dešava. Stili su do grada Ake koji je bio u okupaciji od strane križara. I to godine 1191. u junu. I naravno njihove vojske, koje su došle friške jake, su se samo pridružile opsadi Ake ili akre, kako je zovu. <clears throat> A u to vrijeme se dešava jedan veliki problem kod Salahudna Jubi, a to je da je on nakon vraćanja kuca dozvolio e, velikom broju svojih e, komandanata ili oficira, današnjim jezikom rečeno, da se vrati u svoja mjesta, da ode u dobiđu porodice. I kada su otišli u dobiđu porodice, mnogi od njih se nisu ni vratili. Ili je trebalo vremena da se vrati. I onda Saladin bi bio, bio u toj krizi, bio u krizi da nije imao dobro organizovan i e, dovoljno organizovanu vojsku da se i svemu ovome. I da nije mogao, znači, pazite, dvije godine traje opsada Ake ili Akre, a on nije mogao da razbije vojsku oko, koja, koja je vršila opsadu na muslimanskim mjestu. To je nevratna stvar, jako čudno. A razlog je tome bio znači što je on bio, e, što bio ovaj, pustio vojsku da odi da se malo odmori, pogotovo oficire. Znači nisu uspio toliko dugo vremena, dvije godine. I e, onda još dolazi ova dodatna vojska u križarskom pohodu i normalno jača, e, jača opsadu Ake ili Akre i naravno to je uzrokovalo tome uzrokovalo tome da, a pazite vremena kad dodamo tome da su, da su tu borali e, borci e, sa strane e, vitezovi, takozvani vitezovi, kršćanski vojnici koji su bili ovaj, koji su bili i unutar grada Tira, Sura i koji su bili vršili opsadu Ake, koji se njihova borba i tako su oni psivali, njihova borba bila na, borba na život i smrt. On nisi imao šta da izgubi. I njihova borba bila dosta jača, ozbiljnija E, e, i nisu imali dilemog toga da, da im je to presudno. Ili će dobiti ili će izgubiti. Još ako to padne, šta onda ima više da traži? I u svemu tome, e, muslimani koji su, muslimanska vojska koja je bila, Salahudna Jubje vojska koja je bila unutar grada, unutar grada Ake ili Akre, pristanu da se predaju. Da predaju grad. Znači 1191. A tu je Salahudin Ljubi, tu je vojska, tu je vojska koja je oslobodila kuc. To se desilo polovinom juna 1191. E, godine i naravno predali su se, potpisali ugovor da će im ovi da sigurno da izađu iz grada i po pravilu standardnom od strani kršćana da, da oni e, iznevjeri dogovor i datu sigurnost i zarobe nisu pustili e, vojsku da izađe, vojsko lodna i ubio, odnosno 3000 vojnika mužahida koji su bili unutar grada, zarobi ih Richard srca i naredi, i naredi da se sve pobiju. Znači da se dovedu, da se poreda i svezan, da budu pobijeni. I pobijene, i pobijene su znači 3000 vojnika tada. Niko nije pušten. I naravno da je to, da je ovako ponašanje i e, ovaj događaj da je sad izazvao ponovo problem problem i kod Salahudna Jubi, i kod muslimana, i kod čitavog otpora koji se desio. Odnosno, šta je to značilo? To je značilo uh, da okusi uh, gorčinu poraza nakon, nakon slasti pobjedi. Slasti pobjedi, vraćanja kuca i svega što se desilo i onih gradova prijebilni i, nakon toga nije prošlo četiri, četiri godine ponovo poraz i to krupan poraz. <clears throat> I u svemu tome, nakon što su uzeli nakon što su uzeli grad Aku, eh, a da se podsjetimo, znači, njima je ostalo, nakon ovoga ostalo je, znači, kraljevina ta, oko eh, Tarablusa, odnosno Tripolija i ostale Antiohija, Antakija. Te dvije kraljevine su ostale. E sad sa uzimanjem, sa uzimanjem ake ponovno formiraju kao nekakvu, nekakvu svoju zonu uh, uz taj grad Aku. I nova pristigla vojska koja je došla u novom, novom križarskom pohodu, uh, dešava se da Filip I, kralj francuski, e, zbog određenih problema koje ima u svojoj državi Francuskoj, e, zatraži da se vrati i ode nazad, vrati u svoju državu. I onda ostane, ostane Richard Lavljeg srca, tako su ga zvali, ostao da da trećim križarskim ratom i on je, ono, može se donekle pokupio tu slavu, slavu ako je imao u ovom ovdje što je uradio. On je nastavio da, dalje da bude zapovjednik i e, naravno šta je bilo namjera Rišada Rišarda e, Lavljeg srca, e, bila je namjera, prvenstvena namjera slanja, odnosno pokretanja trećeg križarskog rata je da se vrati kuc. Znači to je bila njihova prva namjera. <clears throat> Da bi vratio kuc, da bi vratio kuc, znači ima prije toga da osvoji, da onaj put zauzme od, od samog od grada Ake do kuca. U međuvremenu se Salahudin ubi organizuje sa svojom vojskom i dobro organizuje odbranu, tako da kada je krenuo Richard Davljeg srca, kada je krenuo da prema kucu moraju da ide i to taktički radio. Naravno, ovdje je riječ o tome da je on bio sposoban vojskovođa, iskusan, ratnik, veliki ratnik, tako ga opisuju. E, da je on svoju vojsku morao da, da ide uz obalu, uz obalu da ide i da je prate brodovi, idu uz nju da ih nosi, e, nosi e, pomoć i podršku i brodovi i vojska izašla uz obalu, a muslimanska vojska ih je e, sa, tu sa strane napadala, s vremena na vrijeme napadala. Ili, ili znači, prsa u prsa borbama ili gađanje sa strilama. I tako su oni polako pomjerali i zauzimali određene dijelove prema, prema, putu prema kucu. I naravno tom putu je stradalo puno. Stradalo puno uh, vojske, uh, vojnika od strane Richarda Ravlje srca. Nastojao znači da, da ide tim putem, obalnim putem da dođe do kuca, međutim nije uspio. Nije uspio i u svim tim borbama u tom jeku, koji je trajao nešto više od godinu dana, dolazi vijesti uh, Richard dodaju srca da je kod njega je pokrenuto da mu hoće da mu se uzme vlast u državi Engleskoj. Da mu nešto tam njegov brat radi iza leđa. Mlađi brat. Čak je za, za ovaj događaj i snimljen film Richard Ravljeg srca koji je bio, znači, iš, išao u križarski rat, pa je se morao vratiti, pa kad se vratio, on je u putu, on je u putu, kada se vratio, on je putu u Francuskoj ubijen prilikom osvajanja, jer oni kad idu odakle god da krenu, onda se redom osvajaju i uzimaju. U Francuskoj tam napao neku, neki grad, neku kulu, pa je tu poginuo. I zanimljivo da, da spominju da u tim događajima u ovom trećem križarskom ratu da je učestvovao i Robin Hood, da i on bio u tom križarskom ratu. Robin Hood poznati koji, mi, koji smo mi učili u školama kao osobu koji, kako, šta je se nomi Robin Hooda, znači uzimao od bogati, dao siromašnjima, tako. Pa kad kažem za neki, tako, ono, kad kažem za nekog ovaj, kriminalca da je dobar kriminalac, to kaže uzma od bogatija, a daje siromašnjima. Kao Robin Hood. E, kada je dobio on te vijesti, već su ga počele da ga i misli, koliko je, znači već počeo da pravi računicu, tamo će u svojoj državi izgubiti vlast, izgubit će prijesto, a ovamo njegova vojna računca je bila tu da u stvari jako teško može uspjeti može uspjeti da dođe do kusa, i a onda je, kada je sračun da on, mo, i ako bi mogao da dođe da kuca i da uzme kus, ne može ga sačuvati. Može, može ući. Može ga okružiti, može ući. Ali kako ga sačuvati? Jer je bio svjestan vojske i snage i saludna jer je još uvijek bila vojska, odnosno čitava ona, ona pokrajina, znači onaj dio <clears throat> u Iraku od Mosula i svih gradova oko Mosula, u Šamu i u Egiptu, sve to bila jedna država. To je ogromna snaga i moć. I po njegovoj ratnoj računici, znači on nema izgleda. I ako uzme kusnička moć čuvat, ako se na vrijeme vrati, ne vrati u, u, Englesku, izgubit će vlast. I onda je e, pozvao Salodna Ljube da vrše pregovore, da napravi dogovor o primirju, a ne ratovanju. I Salodin je poslao svoga brata Adila, koji je bio namisnik tada u Egiptu, E, da sa njim vrši pregovori. Čak pregovori su trajali cijelo vrijeme dok su oni ratovali po toj obali, pregovori su trajali. Na kraju da bi sklopili dogovor. Da bi sklopili dogovor o neratovanju. E, pošto on znači bio svjestan toga da on ne može promijeniti, da njegovo, njegova snaga i moć, jer izgubio puno, puno vojnika, E, osjetio je snagu i žestinu vojske i Jubija. On je znači, bio svjestan toga da, da je bezizgledno da ide, da, da napreduje dalje, da je nemoguće. Da ostvari ono zbog čega su došli. <clears throat> I onda on sklapa dogovor o, znači, o neratovanju. Sklopili su dogovor i onda se vratio, Richard Radljeg srca vratio se u Europu i time je zvanično znači, e, prekinut i obustavljen i završen taj treći križarski rat koji nije koji je bio jel, e, čisti fijasko, znači nisu, nisu radili ništa, nisu ništa dobili, osim to što su sadržali grad Aku. E, a to nam govori jel, znači, da nakon prvog križarskog rata koji je bio uspješan i formiran četiri države križarske, dolazi drugi i treći koji su bili ne, e, neuspješni i doživjeli su poraz, neuspjeh. Znači nisu stvarni ono zbog čega su došli. Drugi križarski rat koji je bio cilj da dođe da, da vrate Edesu e, Ruhu, nisu uspjeli. E, treći križarski rat koji je bio cilj da vrati Kuc koji, je, koji su musmani vratili, nisu uspjeli. I šta je ostalo nakon toga? Znači vraća se Richard Ali srca, on, on je bivao, bivao bijen Francuskoj i tako dalje, ostali dio nije bitan vezan za njeg. E, stanje u, muslimanskom svijetu je bilo tako će znači, da je pod kontrolom križara ostao znači, Tripoli, odnosno Tarablos, kao križarska e, državica, država, Antiohija i Antakija, znači ostalo su dvije od četiri. I ostalo je znači grad Aka koji su uzeli sad u tim zadnjim ratovima, koji je u stvari jedan to manji gradić, priobalni, e, i mjesta oko njega. I to je znači ono zadnje stanje koje je bilo. E, a ostalo je sve bilo pod kontrolom Salahudina Jubije. Naravno, gledajući, gledajući sa visine strateški, e, sa strane e, rezultata, nema sumnje da je bio veliki, e, veliki dobitak i veliki uspjeh za muslimane. nakon tog trećeg križarskog rata, nakon dolaska toliko velike, jake vojske koju, koje dolazi iz tri zemlje, prevode tri kralja, da su muslimani uspjeli da prežive to, da prežive, da se vladaju i da izvaju neku vrstu pobjedi. <clears throat> Znači, nakon te godine dana koje je proveo otprilike godinu dana Richard Radovih srca, 1192. u oktobru on se vraća nakon e, dogovora, e, vraća se u Europu bez, bez toga da je, da je vratio kuc. I naravno to za Europu značilo poraz. I oni su bili svjesni toga. Nakon toga nije prošlo malo vremena, e, Salahudin Ejubi zadesila ga je bolest zadesila ga je bolest, nije prošlo znači, ni godinu dana od odlaska Richarda Raljeg srca, a Salahudine Jubi je preselio. 1193. godine, 4. marta, preselio se Salahudine Jubi. nakon njegove smrti, za, pazite, za Saludna Jubija kao osobu, kao ličnost, kao velikana ovog umeta, Napisane su knjige, ispričane raznorazne priče, događaj, pogotovo njegova ljubav prema džihadu, ljubav prema e, prema islamskim svetinjama, svetostima i tako dalje. E, poznate su priče, vjerojatno ste čuli to. E, a o zanimljivih stvari što je, što je dodatno plijenilo i, uzdizalo i pravilo oreolo oko njegove ličnosti, a to je da nakon što je on preselio u njegovom ličnom imetku, kada su otišli da vidi koliko ima imetka, našli su samo 94 dirhama. To je ono što je on imao od svog imetka. To je nevratna stvar. Da čovjek te veličine, te moći, te mogućnosti da, da ima imetka, da se, snađe, da se snađe, da osvoji, da uzme od ratnog plijena ili na ovaj no, na način, to je svejedno, da nađe tako malu, ovo jako mali metak, dovoljno to govori o tome da kada su trebali da mu čefine, da mu napravi, znači nisu imali druge, njegova porodica su morali da posude, da posude novac, da mu, da mu, da mu čefine. kako se to moglo desiti? Zato, eh, i to je preneseno, sav svoj imetak je davao na lahom putu. Gdje god je zatrebalo, gdje god je trebalo pomoć, Svoj lični imetak je davao. Znači, naravno, ovo je jedan nevratan primjer. Znači, obično vladari, namjesnici kradu iz Bejtul Mala i obezbijedi svoji deset unučadi unaprijed, da mogu živjeti još kad, se, kad će se roditi, tako se rode. A ovdje imamo obrnuto, znači, on umire i davo je za Allahovu vjeru i sve je dao i ne samo to, nego čak moral po da bi ga ukopali. Nevratna stvar. Davao je za, znači, za, za džihad, za, za, pomoć, sjetimo se znači, toga da je čak davao da, da se otkupe kršani koji se nisu mogli otkupiti, siromašni koji su napuštili e, kuc. Nevratna stvar, znači, normalno, e, e, poznavajući ovakve stvari, e, to govori o veličini ove osobe. <clears throat> Da je, da je on ostao, znači, primjer, lik čovjeka muđahida, velikana ovog umeta, znači, u pamćenju svih muslimana i nemuslimana. I nije čudo onda kada je došao ovaj, engleski oficir Lenby, kada je došao <clears throat> kada je to bilo, prvom, drugom svjetskom ratu u Prvom svjetskom ratu, kada je došao do kabura salaudne i ubio u Damasku, da je udario nogom u njegovu kabu i rekao, evo nas, vratili smo se salaudne. Engleski oficir, Lembi. Evo nas, vratili smo se ponovo. Ko se to vratio? Križari. Križar se vratili u Prvom svjetskom ratu. Ne zaboravljaju oni, on to bolje znaju ove križarske ratove nego mi, bolje razumiju iz njihovog ugla, naravno. E, <clears throat> a onda u isto vrijeme, znači u, vakat ovaj, kada, kada je preselio ovaj velikan umeta, dešava se sa istoka dolazi nova najezda. Budi se jedna nova životinja koja se zove Tatari ili Mongoli. I haraju, napadaju muslimanski svijet sa istoka. Tamo kad su muslimani malo ovaj, našli oduška i počeli da da vraćaju teritoriju od kršćana, dolazim ponovo sa istoka, dolazi nova najezda, horda, horda Mongola, koji će prodrti do islamskog svijeta, zauzeti i Bagdad, osvojiti Bagdad, pobiti dva milijuna muslimana i halifu, popaliti sve knjige i biblioteke, pripriječiti rijeku Eufrat sa knjigama i tako dalje poznati ti događaj. Nakon njegove smrti Salahudna ubije, dešava se ono prirodno, jel? On ima svoju, ima svoju djecu, ima svoju braću i onda nalazi, e, dolazi do sukoba ko će preuzeti, šta će preuzeti. I dijeli se, e, mi znamo dobro, podlačili smo toliko puta da je Selonoj ubio bio kurdskog porijekla, nakon njegove smrti dijeli se država koja je bila jedinstvena, cjelovita, dijeli se na tri dijela. Odvaja se Misr, Egipat pod jednim zapovjedništvo jednog iz porodice Jubija, odvaja se Šam, današnja Palestina je dio Sirije, i odvaja se Irak, odnosno Mosul i mjesta oko Mosula. I tako nastaju tri različite, tri države pod različitim upravama nakon, nakon smrti Selodna Jubije, što će dodatno, jel, otežati, utjecati na dalje tokove i događaje i križarske ratove, jer još nisu završili, tek smo kod trećeg križarskog rata, a njih ima osam. Znači, dešavat će se i poslije toga. Uh, od emaneta je ovdje da spominemo i uh, uh, jednu, ovaj, ne bi bio neko velikan da ne bi imao nekih i spornih stvari, jel tako? Kakav je to velikan ako mu ne možemo naći nešto sporno? Pa tako i Salahudine Jubi rahimehullah, da mu šanu dadni najveće deređe u dženetu. E, ono što je poznato za njeg, od tih stvari koji se može, mogu njemu prigovoriti, u sve ove pozitivne stvari koje nismo ni, ni e, vrlo malo dio spomenuli, a to je da u njegovo vrijeme, da je on radio dvije stvari, potpomogao dvije stvari, e, koje su do dan danas ovaj, utvrdile, učvrstile E, dvije negativne stvari, e, možemo sa strane jel, akide i tumačenja vjeri reći da su komotno <clears throat> negativne stvari, a to je da je on ustrojio, kada je zauzeo, kada je uzeo pod kontrolu Egipat i ukinuo Fatimide, tada je, a do tada su sufijski tarikati uvijek se krili, bježali i nisu bili priznati. Nisu bili priznati kod muslimana u muslimanskoj upravi, u muslimanskoj državi. Tek kada on zauzeo, uzeo pod kontrolu Egipat, on ustrojava sufijske redove i pravi njima upravu. Pravi jednu jedinstvenu upravu pod kojim su organizovani gdje su priznati unutar muslimanskog svijeta, muslimanskoj države. I od tada su oni e, bivaju u, e, kako koje države, jel, prvenstveno je to bilo u Egiptu, e, postaju priznati, priznati kao pravac, kao mezheb, koji ima svoje ustrojstvo, koji ima svoj, svoj sistem, svoje administrativne poslove, svoje predstavništvo, vođe i tako dalje. Gdje su zabilježeni naravno tarikate, dan danas to postoji, znači u Egiptu, znači danas je tačno, znači ima 50 tarikat, 71 tarikat, više ili manje, zavisi kako se cijepaju ili razmažavaju, nije bitno. Uglavnom, znači, to nastaje od njegovog akta. Ako se može šta prigovoriti, mogu e, prigovoriti to baš e, ovaj, Uh, jer to uh, priznavanje sufijskih tarikata to znači njihovo ozvaničenje i tretiranje kao da su oni i to mi danas poslije toga imamo da se danas ovaj tesauf i sufijski redovi izučavaju regularno svima islamskim školama kao da je to neki neki ispravan, regularan pravac i tako ga tretiraju kao pravac koji izučava, jel, koji je nauka o duši, o alaku i tome slično. A mi znamo, jel, ovaj, uh, znamo jel, kako šta kažu učenjaci E, ehli sunete po pitanju sufija i sufijskih redova i onog sa čime su došli, sodno, jel normalno nisu i na istom stepenu onog skretanja kojeg imaju. Druga stvar koja mu se e, prigovara, a to je da je od njegovog vremena, od njegove države, koja je bila jedinstvena, objedinjena, da je on pospješio e, od njegovog vremena, do tada, znači do, do, do njegovog vremena nije bio raširen ešari, ešarijska kida, ešarijski pravac u muslimanskim državama. On je onaj koji je pospješio, omogućio širenje šarijske akide i ona je postavljena, u ustoličena da se izučava u muslimanskim školama. Ovo stvarno spominjem e, iz izvora neko kažem neki naši pod navodnicima, nego ovo su izvori koji gdje sufiji se hvali da je, da je Saludin Ljubi njih, njima, njih ustrojio administrativno, a ovo s druge stvari poznato je kada, se, e, kada je se odzvaničio ešarijski pravac da se izučava idu to je za vrijeme Salahudina Jubije. Prije toga znači nije bio taj pravac izučavan u muslimanskim školama, univerzitetima ili e, bilo kojim stepenima škola. A znamo o Endelusu je raširio ko? Kada smo govorili, kad smo govorili o istoriji Endelusa, ko? Mohamed ibn Tumert. Znači, osoba koji je začetnik bio čega? Koje državi? Muvehida. Mi znamo danas kad neko zove se Muvehida, to je onaj koji poziva o Tevhidu, Akidu, a Muhammed bin Tumert je, znači, ali on je odšao dalje. Znači, on ne samo da je širio šarijsku Akidu u Endelusu, odnosno ne samo u Endelusu, nego u Maroku, u Magribu, nego je, ovaj, nego je poslije toga on, on za sebe stvrdio da je on da je, da je na višim stepenu, da je stvrdio da je da je vjerovijesni i druge stvari koje su njemu pripisivane i tako dalje. E, što smo pričali kad smo govorili o Andalusu. E, ali e, opet kažemo, jel, ovaj, dovoljno je čovjeku veličini da mu nabrajaju mahane i nedostatke. A to možemo komotno reći da Salahudna ljubi. Molim Allahšanu da nam poveća, poveća znanje i razumijevanje historije, događaja i da uzmemo pouku iz toga da bude dokaz za nas, ne protiv nas. Van Allahume vebjamtik, ashadu en la ilaha ila enta, wa etubu ilaik. أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن